Иесус хэрэг хэн нэгэн намайг хайлбал тэр хүн миний үгийг сахин. Миний чиг түүнийг хайлна. Би тэр хүн рүү очиж түүнтэй хамт өөрсдийн орон байраа байгуулна. Thank you. Эзний та нарт хамт байх болтугай. Йоханны бичсний дагуу сэн мэдээний ажгунлаас мөн шүнжлээ. Эзэн Хэрээр та нар намайг хайрлах бол миний тушаалуудыг сахих. Би эцгээсээ гуйхаад тэр та нарт өөр туслагчийг өөрөө туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай үрд хамт байна. Тэр бол үнэний сүнс мөн бөгөөд түүнийг гарахгүй мэдхгүйгээс болж ертөнц түүнийг хүлээж авч чадахгүй. Харин та нарыг түүнийг мэднэ. Яагаад гэвэл тэр та нартай хамт үргэж байх бөгөөд та нарын дотор байна. Би та нарыг өнтрүүлж орхихгүй. Би та нар руу ирнэ. Хэсэг хугацааны хугацааны дараа ертөнц намайг дахиж харахгүй. Харин та нар намайг харна. Яагаад гэвэл би амд байна. Та нар ч амд байна. Би өөрийн эцэг дотор та нар миний дотор би та нарын дотор байхийг та нар тэр өдрөө мэдэх болно. Миний тушаалуудыг сахидаг хүн намайг хайрлагдсан. Намайг хайрладаг хүн миний эцэгт хайрлагдана. Би тэр хүнийг тэр хүнийг хайрлаад өөрийгөө түн өөрийгөө түнд үйлчлэн гэж хэллээ. It's book. Temetizanos. 오늘은 후르토 가르고 싶다가 자위 파트를 빌린데 팀 자위할 스맨 자위라 음. Та нарыг тодорхой найдварын талаар асуухан бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бэ гэж. Та нарын тодорхой найдварын талаар асуухан бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бэ. Та нарыг та нарын дотор ямар ямар найдвар байгаа вэ? Юу хүсэж бэ? Үнийг тайлбарлахын тулд та нарыг хүлээн байгаа юм. Үүний талаар бид хүлээн зэх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр бид Тэнгэр бүнээс юу гэж байгаа вэ? Энийг бодцгоё. Бид Тэнгэр бүнээс юу гэж байгаа вэ? Тэр мөнгө гойдог уу? эрхлэлтэй мэсээс хэн ажлын байр орхийн орхийг байна уу? Биш тий. Бид Тэнгэр бунаас хүсч бай. Тэнгэр бунаас хүсч байсан байгаа. Мөнхийн ам тий. Тэнгэр бунаа бидэнд тийм юм амьсан бай. Амьсан. Тий. Мөнхийн ам. Тэнгэр бурааны хаанчлаг ороод мөнгөний асралтай амтрал тэгвэл тийм. Тийм юм бид хүсэж байна, бас хүлээж байна. За. Тэгээд та нарыг ингээд бидний найдварын тухай бас ухаад ингээд бас тайлбарлаж тайлбар тайлбарлахын тулд бэлэн байна уу? Тэгээд бүгдийн үгээр барай бэлдэж бундаа. Харин үнээс гадна бид бидний хүсэж байгаа бидний найдварыг амтлаар яаж үлдэж байгаа вэ? Яаж шийдэлж байгаа вэ? Үл талаар бас сайн бэлт хэрэгтэй. Бид амар ингээд тайлбарсан ч үнийг плэт плэт хүсэж байхгүй хүсээгүй бол хүсдэггүй бол яах вэ? Тийм бид бидний туслах гэдэг хүн гэж бодно. Тийм учраас бид дээр бүтэж байгаа бидний амьдралаар ижилхэн хэрэгтэй. Тэгээ үнийг яац дэлгэсэн явах вэ? Энэ бүсгүй энэ айдварыг яац бидний амьдралаар эзлэгдэн вэ? Нэгдүгээр мөнхийн ам хүлээж байгаа хүн мөнхийн хүлээж байгаа хүн яаж амьдрдаг вэ? Миний бодох хэрэгтэй. мөнгөний юм. Тэнгэрэ Пураны канцлерт орыг хүсэж байгаа хүлээж байгаа хүн нэгдүгээр нь өглөөс тийм байдаггүй. Тийм. Тэгвэл нас бараад дууссан гэж боддоггүй. Бидний мөнхийн амтраа Тэнгэр Бурхан хамт чинхэн ажралтай болон гэж хүсэж байгаа учраас, хүлээж байгаа учраас Тийм тийм мөхлөөс алах хэрэггүй. Тэгээд аа хоёрдугаар нь энэ хурууд байгаа юмнаас чөлөөлтөн. Тийм бидний мөнгө бас ирэх мэдээ удаан нас удаан наслах тийм юмас илүү тэнгэр прааны хаанчлаад өрхийг хүсэж байгаа учраас тийм ивэл хатгалахад илүү хичнэ. Тэ? Хичээрэгтэй. Бидний бидний тэнгэр байр дэндөө өгөхний тулд бидсэн тийм ивэл мөнхийн аж чарыг амх юм. Бүхэн авахын тулд хийх ёстой тийм үйлсийг хий хийдэг. Тийм. Хоёр байвал мөнгө олох боломжтой. Харин тэгэхэд ийм ивэлийг алдвал үнэн чихгүй. Тийм. Бутлаа хийвэл шууд зүүн сая авч бүлэн. Тэгсэнд ийм энэ хийвэл энэ ивэл алдан гэвэл үнэн чихгүй. Тийм. Ингээд бид хөөгийн юмас шилжүүлдөө тэнгэр хүний хаанчлаг оргийг илүү хүсэж байна. Ийм нэр хөө юм бидний амтлаар илчлэгдэх хэрэгтэй. Тэгвэл Тэрээр эргэн санцгай бид тэнгэр бнаас өртөж байгаа юм Үнэхээр би тийм мөнхийн мөнхийн амьдрал тэнгэр манд амьдрахыг хүсэж байна. Бас ийм бид хүсэж байгаа юм ийм бидний амьдралаар яаж яаж үрдэж байгаа вэ? Хэрэгжиж байгаа вэ? Үнэхээр түрүү тунгаан баталгаа.